Luister toch, herder van Israël, jy wat Josef soos een kudde gelei het. Jy wat oor die geribs droen, verskyn toch in die heerlijkheid aan Ephraim, Benjamin en Manasse. Toon ons een machtige kracht, kom tot ons redding, o God, herstel ons toch, laat de gunst weer oor ons skyn, zodat ons gereed kan worden. Heere, God die Almachtige, hoe lang zal ik kwaad blij ten spijte van die volkse gebieden? Hy het vir hulle trane as kos gegee, een beker vol droefheid laat drink. U maak ons tot de voorwerp van toes voor ons pieren. Ons vijanden drijft met ons die spot. God Almachtig, herstel ons toch. Laat de guns weer oor ons skyn, zodat ons gereed kan worden. U het een veneerstok uit Egypte gaan haal. U het nasies verdrijf in dit hier geplant. U het die grond vir hom reggemaak, sy wortels het gegroeid in die land gevul. Die bergen is oordek met sy skadiewee, die machtige seders met sy takke. Sy ranke het na die Middellandse seder toe uitgestoot, en sy takke na die Eefraat rivier toe uitgespreid. Hoekom het die sy mire afgebreek, zodat voorbijgangers dit kan stroop? Wilde varken van die bos verwoest het, en die wilde dieren vreet dit op, God almachtig, kom toch terug. Kijk neer vanuit die hemel, ontferm je toch oor hier die veneerd stok, die lood wat hy self geplant het, en oor hierdie sien wat hy vir hy self groot gemaakt het. Laat die wat die stok verbrand en aan stikke gekap het, tot niet gaan wanneer hulle terechtwijs. Versterk die man aan die rechterhand, die mensekind wat die vir jy self groot gemaakt het. Dan zal ons nie weer verlaat nie, laat ons herlewe, dan zal ons hier uw naam aanroep. O Heere, God die Almachtige, herstel ons toch. Laat de gunst weer oor ons skyn, zodat so ons gereed kan worden.